Փետրվարի 1-ին ժամը 15-ի սահմաններում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի հյուսիսային հատվածում հայ դիրքապահները կասեցրել են հակառակորդի հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման փորձը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հանդիպումները Թեհրանում աշխատանքային այցի ծրագրի շրջանակներում։ Ղարաբաղ Տելեկոմը 15 տարեկան է, ընկերությունում 3 նշվել է հոբելյանական տարեդարձը։ Հադրութի շրջանի Քյուրաթախ համայնքը զարգացում է ապրում։ Ինչ խնդիրներ եւ հոգսեր ունի Գերմանիայի Բադեն-Վյուրթեմբերգ երկրամասի հայկական համայնքը։ Հանրապետությունը մեկնարկել է դպրոցականների առարգայական օլիմպիադայի քաղաքային ու շրջանային փուլը։ Մանկական Եվրատեսիլ 2017 երկի միջազգային մրցույթն այս տարվա նոյեմբերին կայանալու է Վրաստանում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Փետրվարի 1-ին ժամը 15-ի սահմաններում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հյուսային Թալիշի ուղությամբ Հագարակորթը օգտագործելով եղանակային մարախլապատ պայմանները ձեռնարկել է հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերը ժամանակին հավաստանշելով ադրբեջանական հատուկ ջոկատայիների առաջխաղացումը դիմել են կանխարգելիչ գործողությունների եւ կորուստներ պատճառելով հետ շփրտել։ Գազམ་ակերպված հակադիվերսիոն գործողության արդյունքում առաջնագիծը պաշտպանող հայկական ուժերին հաջողվել է գերեվարել ադրբեջանական բանակի զինծառայող 1995 թվականին Բարդակ քաղաքում ծնված Էլնուր Հուսեյնզադեին։ Ըստ հավաստի տվյալների հակառակորդը տվել է նաև առնվազն 1 վիրավոր, որն ի դեպ պաշտոնապես հաստատվել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից այսօր տարածված հաղորդագրությամբ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը եւ պատրաստ են չեզոքացնել ցանկացած նախարարցագործողություն։ Ի պատասխան ԼՂ պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հանդես է եկել հերքումով, որում մասնավորապես ասվում է, թե իբր հայկական ուժերի կողմից գերեվարված ադրբեջանցի Էլնուր Հուսեյնզադեն որպես Կարքազան զինծառայող զորացրված է եղել զինված ուժերի շարքերից եւ ներկա ժամանակ տվյալ անձը հաշվառված չէ Ադրբեջանի զինված ուժերում։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այդ հայտարարությանը, որով նա հապշտապ հրաժարվել է Երևարված իր զինծառայողից, ԼՂ պաշտպանության բանակի մամլոխոսնակ Սենոր Հասրատյանը նշել է, որ ադրբեջանական կողմը յուրաքանչյուր անելանելի վիճակում հայտնվելու դեպքում պատրաստ է հրաժարվել սեփական զինվորից եւ նրան ներկայացնել նախ դասալիկ իսկ ապա նաև իր զինված ուժերի հետ որևէ կապ չունեցող անձի հասկանալի է եւ ամբողջությամբ տեղավորվում է ադրբեջանական տրամաբանության մեջ։ Սակայն անտրամաբանական ու նաև անհասկանալի է, թե ինչպես կարող է բանակից զորացրված զինծառայողը զինվորականի համազգեստով սպառազինված ու առավել եւս դիվերսիոն խմբի կազմում ներթափանցել հակամարտ զորքերի միջդիրքային տարածք, փորձել կատարել հատուկ նշանակության գործողություն եւ արդյունքում հայտնվել հայերի ձեռքում։ Ահա եւ ձեզ ադրբեջանական մտածելակերպ։ Զինգուրքույկներում ապրիլյան դեպքերի մասնակցության մասին գրառումներում սխալ թույլ տված մարտիկ կպաշտվեն։ Այդ հարցով Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում վերջերս զինծառայողների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ խորհրդակցություն է կայացել։ Օմբուդսմենն արդեն հարցում է ուղարկել բացատրություններ պահանջելով։ Եթե parzի որ զինքրկներում սխալներն անուշադրության հետևանք են, մեղավորները միևնույն է պատասխանատվության կենթարկվեն, հավելել է Արման Թաթոյանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Պաշտոնական այցով Իրանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը Թեհրանում հանդիպում է ունեցել Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ։ Վիգեն Սարգսյանը Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանիի հետ հանդիպմանը քննարկել են երկկողմ եւ տարածաշրջանային խնդիրներին առնչվող հարցեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարն այցելել է Ալիք Թերթի խմբագրատուն։ Հանդիպան ընթացքում Վիգեն Սարգսյանը խոսել է հայ-իրանական հարաբերությունների, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում իրականացվող աշխատանքների ու առաջիկա անելիքների վերաբերյալ, ներկայացրել զինված ուժերի ձեռքբերումները, պատասխանել հանդիպման մասնակիցների հարցերին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը մանրամասնել է նաև ազգ բանակ գաղափարի դրույթները։ Մենք ունենք գործ հակառակորդի հետ, որի համար իր զավակների կյանքը, իր զինվորների կյանքը արժեք չներկայացնող մի բան է։ Եվ մինչև դա այդպես է, մինչև որոշումների կայացումը այդ երկրում ուղղորդված է մեկ ընտանիքի շահերով, մենք ունենալու ենք բարբերական իրավիճակներ, երբ որ լինելու է գայթակղություն կամ ցանկություն փորձարկելու մեր բնդությունն ու ամրությունը։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ արձագանքին, պետք է դրանից չվախենանք եւ չհիասթափվենք։ Մենք յուրաքանչյուր անգամ պետք է խնդիրը լուծելու համաչափ միջոցը կիրառելով պարտադրենք խաղաղություն եւ պարտադրենք մեր պայմաններով։ Դա է լինելու մեր նպատակը եւ մեր գործելավոճը։ Ցանկացած սադրանք, ցանկացած արկածախնդրություն պետք է խստագույնս պատժվի, բազմակի անգամ ավելի շատ վնաս պատճառելով հակառակորդին եւ դրան զուգահեռ մենք պետք է շարունակենք քաղաքական լուծման որոնումը, բայց ոչ թե սпасելով դա որևէ մեկից, որ մեզ մեկը ապարգևելու է, այլ ուղղակի ստեղծելով վիճակ, երբ որ դրան այլընտրանք այլևս չկա։ այլ Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը փետրվարի 1-ին եղել է նաև Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդարանում հանդիպել թեմի առաջնորդ arczepiskopos Տեր Սեփուխ Սարգսյանի, հոգևոր դասի եւ Իրանահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարն արժևորել եւ բարձր է գնահատել հայոց եկեղեցու եւ սփյուռքի կառույցների դերակատարությունը հայապահպանության, ինչպես նաեւ հայ-իրանական բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդման ու հետագա զարգացման գործում։ Ղարաբաղ Տելեկոմը 15 տարեկան է։ Ընկերությունում երեք նշել են հոբելյանական տարեդարձը, որին ներկա էր նաև վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Շնորհավորելով ընկերության ողջ անձնակազմին, կառավարության ղեկավարը կարևորել ու բարձր է գնահատել 15 տարիների ընթացքում Ղարաբաղ Տելեկոմի կողմից իրականացրած աշխատանքներն ու ծառայությունները։ Արցախի հերահաղորդակցության ոլորտի արդիականացման ու զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար, ինչպես նաև գործնյութան 15-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Ղարաբաղ տելեկոմ ընկերության մի խումբ աշխատակիցներ արժանացել են վարչապետի հուշամեդալներին ու պատվոգրերին։ Ինչպես նշել է Ղարաբաղ տելեկոմ Փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Գարեգին Օդաբաշյանը, Ընկերությունը, եթե 2003 թվականին ընդամենը 5309 բջջային կապի բաժանորդ ուներ, այսօր այն հասնում է 103500-ի։ Հատկապես ցայնային հրահաղորդակցության առումով միջին հաշվով 13.5% շեցված են արդեն։ Ասեմ նաև, որ կան որոշ սակակիներ, ասենք փաթեթների մեջ, որ մինչև նույնիսկ 50% իջեցված են։ Ես խրախուսեմ իհարկե մեր Սարագուտյանը, մեր բաժանորդներին, որ օգտագործեն դվյալ փաթեթները, որովհետև իրենց համար ենթադրում ենք, որ շատ ավելի ծերնալու է Աբակային պիտի քննարկենք ոնց որ միշտ քննարկման ենթակայում մեր բոլոր ցակակները։ Նայած թե ոչ թե միայն Հայաստանում, այլ աշխարհում ինչ է կատարվում։ Եվ չեմ կարծեր որ բարձրացման առումով քննիր լինի, որտեղ համաշխարհային տենդենսը այն է, որ իջնում է։ Հադրութի շրջանի Քյուրաթախ համայնքը զարգացում է ապրում։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Գյուղում գործում է միջնակարգ դպրոց որը տեղակայված է նոր կառուցող Ստեփայի շենքում։ Գերությունը իրականացում է կենտրոնացված ջերուսման համակարգով։ Գործող բուժական մանկաբարձական կետը ապահովում է բնակչության առաջնային բուժսպասարկումը։ Գյուղն կա ակում, որը դարձել է երիտասարդության հավաքատեղի։ Գյուղը լրիվությամբ էլեկտրաֆիկացված է, ապահովված է ինտերնետ կապով, լուծվել է բնակչության ջրամատակարման հարցը, փորվել է արտիզան ջրհոր, կառուցվել է ներքին ջրատար ցանցը, կառուցվում է համայնքային կենտրոն եւ հանդիսների տուն, որը կշահագործվի 2017 թվականի ամռանը։ Համայնքի ղեկավար Ռոմա Ղարայանը նշել, որ բազմազավակության խթանման ծրագրի շրջանակներում յուղու երկու բազմազավակ ընտանիքի համար բնակելի տուն է կառուցվում։ Բնակելի տուն է կառուցվում նաև մեկ զոհված ազատամարտիկի ընտանիքի համար։ Մեկ զոհված ազատամարտիկի ընտանիքին հատկացվել է 4 միլիոն դրամ փոխհատուցում յուղում բնակելի տուն գնելու համար։ Ինչպես տեղեկացրեց համայնքի ղեկավարը, բնակչությունը հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Աշխարհասփյուր հայության գաղթօջախներից է Գերմանիայի մեզ համար ոչ այնքան ճանաչ Բադեն-Վուրթեմբերգ երկրամասը, որտեղ տասնամյակների վեր ապաստան է գտել մեր հայրենակիցների մի ոչ ստվար հատված, հիմնականում Թուրքիայից, Իրանից, իսկ վերջերս նաև Սիրիայից գաղթած հայեր։ Օրերս բարեգործական առաքելությամբ Արցախում էր գտնվում այդտեղ գործող հայկական համայնքի հոգևոր հովիվ Տեր Տիրատուր Քահանա Սարդարյանը, ով սիրով համաձայնեց հանդիպել ու զրուցել մեր թղթակցի հետ։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը Համայնքի հոգևոր հովիվ տեր տիրատուր Քահանա Սարդարյանի խոսքով Բադեն-Վյուրթենբերգ երկրամասը, որտեղ հայկական համայնքը ձևավորվել է դեռևս 1960-ական թվականներին, իր չափերով Հայաստանի տարածքից մեծ է 1.5 անգամ։ Հայությունը, որ թվով մոտ է 5000-ին, սփռված է այդ տարածքում։ Զրուցակիցս վստահեցնում է, որ չնայած այդ սփռվածությանը, նրանք միասնական են, համախմբված հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ։ Փառք Աստծո մեր համայնքում դիրում է միություն այդ հարցերում։ Մենք կարողացել ենք միացնել բոլորին մեկ գաղափարի շուրջ, որն է մեր հավատքն, մեր հայրենիքը, հայությունը։ Իհարկե կան տարբեր մարդիկ, ամեն մեկը իր քաղաքական, փիլիսոփայական մտածելակերպ ունի, բայց կան հարցեր, որոնք մեզ թույլ չեն տալիս տարաձայնություն, որոնց մեջ մենք պետք է լինենք միասնական եւ դա թե մեր հավատքն է եւ թե մեր հայրենիքը։ Եկեղեցու կամարների ներքո մեր հայրենիք աղոթում են հայերեն, խոսում են հայերեն։ Համայնքում սերնդափոխությունը նոր խնդիր է առաջ բերել։ Զրուցակիցս ցավով է նշում, որ 60-ականներից Գերմանիա տեղափոխված հայերի սերունդների արչև առավել սուր է դրված ուծացման վտանգը։ Նրա խոսքով համայնքում գիտակցում են այս վտանգի լրջությունը, ուստի սերունդներին հայեցի դաստիարակելու, նրանց ազգային ինքնությունը պահպանելու նպատակով որոշակի քայլեր են ձեռնարկում։ Թերևս կարևորագույն քայլը, որ արվել է այս ուղությամբ, համայնքում հայկական շաբաթօրյա դպրոցի հիմնումն է։ 3 տարի մեջ հիմնվեց Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շաբաթօրյա դպրոց, որ երեխաները այսօր 30 երեխա ունենք, սովորում են արևմտահայերեն, արևելահայերեն, գրականություն, պատմություն, գրոն, երգ, բար, այսինքն այդ ծրագրին մասնակցելու համար ծնողները իրենց երեխաներին բերում են այդ կենտրոններ եւ 5-6 ժամ մոտավորապես երեխաները մեկը մյուսի հետ շփվում են խաղի, երգի բարի միջոցով Իմ այն դիտարկմանը, թե արդյոք 30 աշակերտը քիչ չէ 5000 հոգանոց համայնքի համար, դերտիրատուրը հակադարձեց։ Երեխաներ ունենք, որոնք օրեկան ամեն անգամ գալուց 120-150 կիլոմետր պետք է միայն մեկ կողմը գան, որպես այդ դասերին մասնակցեն եւ նորից 150 կիլոմետր վերադառնան։ Այստեղ շատ ու քիչի խնդիրը չէ։ Ամեն մի հայ, որը պատրաստ է այդ դժվարություններին, բարի է եկել։ Մենք փորձում ենք իհարկե հնարավորինս չափ շատ մարդկանց հասնել շատ երիտասարդների, բայց մեզ համար անգամ մի հայ երեխա եթե գա այդ կենտրոն, արժե այդ ամբողջ աշխատանքանը, որովհետեւ Սյուրքում հայապահպանության խնդիրը դա ավելի մեծ պատերազմ է, առօրյա պատերազմ, ոչ պակաս այն պատերազմից, որը մենք ուզում ենք հաղթահարել մեր երկրի սահմաններին եւ ինչպես է դա ձեզ հաջողվում երիտասարդների շրջանում շատ է զուգվելու վտանգը զուգվելու վտանգը հատկապես եվրոպայում մեծ է Ի հավելումը նաև նշեմ, որ հայկական դպրոցի հիմնումը համայնքի միակ ձեռնարկը չէ։ Այդ նպատակով համայնքը նաև մի շարք տարաբնույթ սոցիալական ու մշակութային ծրագրեր է իրականացնում։ Անց են կացվում հայ մշակույթի օրեր, որոնց սիրով մասնակցում են նաև գերմանացիները, կազմակերպում հայ երկի ու բարի համերգներ, աջակից լինում ծերություն ապրող հայրենակիցներին, օժանդակում խառն ամուսնություններից ծնված երեխաների հայեցի դաստիարակությանը, համախմբելով նրանց հայ առաքելական եկեղեցու շուրջը։ Այդ եւ մի շարք այլ միջոցներով միջոցով նրանք փորձում են նպաստել հայապահպանությանը օտար երկրի բարդ պայմաններում։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում գործող բնական տեխնոլոգիաների լաբորատորիայում արդեն գետնանուշի յուղ է արտադրվում։ Քիմիկոս Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի բնագիտական հետազոտությունների լաբորատորիայի հիմնադիր Գագիկ Ներսյանն ասել է, որ լաբորատորիայում արտադրելու են տարբեր բուսայուղեր, քսուկներ, որոնք կարող են օգտագործվել սննդակազմում, կենցաղում, ինչպես նաև տարբեր հիվանդությունների դեմ։ Աշխարհի բնակչության 40-50%-ը որպես բուսայուղ օգտագործում է գետնանուշի յուղը։ Այն լավ վիտամինային պարունակություն ունի, բավականին շատ են չագեցած ճարպաթթուները, ինչն օգտակար է աթերոսկլերոզի բուժման համար։ Այն օգտակար է նաև սրտանոթային հիվանդություններ ունեցողների համար։ Մենք ծրագիր ենք նախապատրաստում Արցախում գետնանուշի արտադրություն կազմակերպելու համար, ասել է Գագիկ Ներսիսյանը։ Ստեփանակերտի եւ Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում անցկացված առարկայական օլիմպիադայի դպրոցական փուլի արդյունքներն ամփոփելուց հետո մեկնարկել է քաղաքային եւ շրջանային փուլը։ Ըստ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ Թերեզ Աղարախանյանի, Մայրաքաղաքի հանրակրթական դպրոցներում անցկացված առարկայական օլիմպիադայի դպրոցական փուլի արդյունքներով անցած տարվա 465-ի փոխարեն այս տարի 621 աշակերտ իրավունք է ստացել մասնակցելու օլիմպիադայի քաղաքային փուլին։ Ոլորտի մասնագետն իր գոհնակությունն է հայտնել առարկայական օլիմպիադայի դպրոցական փուլի արդյունքներից, նշելով, որ քաղաքային փուլից եւս ակնկալում են բարձր ցուցանիշներ։ Երևանում փետրվարի 1-ին կայացել է Արցախի ազգային վիճակախաղի 4-րդ խաղարկության շահումների հերթական խմբականակի հանձնումը։ Արցախի ազգային վիճակախաղի 4-րդ խաղարկության մրցանակային ֆոնդը ընդհանուր առմամբ կազմել է 372 շահում։ Դրանք Արցախյան արտադրության ձեռագործ գորգեր են թթի օղի թթենու փայտից պատրաստված տակառիկներով եւ 1 հատ 1 միլիոն դրամ։ Նշել է Արցախի ազգային վիճակախախ Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Արզումանյանը, հավելելով, որ թվով 55 քաղաքացիներ ստացել են իրենց շահումները։ Տեղացած առածյան պատճառով այսօր մի շարք ներ հանրապետական երթուղիներ չեն սպասարկվել ուղևորափոխադրող ընկերությունների կողմից։ Այս մասին ասել է Ստեփանակերտի կենտրոնական ավտոկայանի անվտանգության ապահովման եւ շահգործման բաժնի պետ Շահեն Գասպարյանը, նշելով, որ Ստեփանակերտի ուղությամբ չեն սպասարկվել Ավետարանոց, Վազգենաշեն, Հադրուտ, Թաղավարտ, Տումի, Հաթերք, Ճանկաթաղ երթուղիները։ Նրա հաղորդմամբ միջպետական երթուղիներն սպասարկվել են ըստ չվացուցակի եւ Ստեփանակերտ-Երևան ուղությամբ նախատեսված բոլոր ուղևորափոխադրումները իրականացվել են առանց ուշացումների։ Եթերում այսօր լրատվականն է։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահները պատրաստ են Ղարաբաղյան հակամարտության հիմնախնդրի կարգավորման հարցով կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը փետրվարի կեսին Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում։ Այս մասին հայտարարել է Մինսկի խմբի ռուս համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Եթե նախարարները հետաքրություն ցաբերեն, ապա մենք կկազմակերպենք համատեղ հանդիպում, հայտնել է դիվանագետը։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ջուդի Չուն Մոնտեբելոյում կազմակերպված հայկական Սուրբծնդյան ընթրիքի ժամանակ հայտարարել է Արցախի պետականությունը ճանաչելու կարևորության մասին։ Նա խոսել է հայոց ցեղասպանությունից, ինչպես նաև Արցախին օգնություն տրամադրելու եւ պետականությունը ճանաչելու կարևորության մասին, հայտնելով, որ այդ ամենն իր գրասենյակի առաջնահերթություններից են։ Մշակութային կյանքից Մանկական Եվրատեսիլ 2017 երկի միջազգային մրցույթն այս տարվա նոյեմբերին կայանալու է Վրաստանում։ Դեռևս հայտնի չէ, թե կոնկրետ որ քաղաքում կկայանա մրցույթը։ Նշենք, որ մանկական Եվրատեսիլ 2016-ում հաղթել էր Վրաստանի ներկայացուցիչը։ Մարզասերների համար Իրանում շարունակվող Սավալանի գավաթ 2017 մրցաշարում 3 տեղի ունեցան 7-րդ տուրի պարտիաները։ Հովանես Գաբուզյանի մրցակիցն էր մրցաշարի առաջատար Ղայեմ Մաղամին։ Երկարատե պայքարից հետո խաղի 72-րդ քայլին կողմերը հաշտություն կնքեցին։ Իրանում իր հաջող ելույթներն է շարունակում պատանի շախմատիստ Մամիկոն Ղարիբյանը, ով երեք ոչ ոքի խաղաց միջազգային վարպետ Բաչանա Մորչիաշվիլու հետ։ Ղարիբյանն այժմ ունի 4.5 միավոր։ Նույնքան միավոր ունի նաև Հրար Սիմոնյանը, իսկ Սետրակ Մաթեոսյանը վաստակել է 3.5 միավոր։ 7 տուրից հետո Աղոսյակը գլխավորում է 5.5 միավոր վաստակած Ղայեմ Մաղամին, Հովանես Գաբուզյանն ունի 5 միավոր եւ կիսում է երկրորդից 6-րդ հորիզոնականները։ Սաբալանի գավաթ 2017 մրցաշարը բաղկացած է 11 տուրից։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 9-ից 14 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն։